Jala, markada zuma itza hartuik ikusten zen formatu hune karapiste bat ezagutu du azken urte horietan. Luzaz sibeuan baizik ez da eman erdi hauko den ikusgarri mitiko eta mudela hoi. Azken urte horietan kostaldian bariatu da, sibeotar diaspora esker, baiunan alauano hiriburun benae, Ego aldian, irunean, bidador pastolaikilan jala aloz pabosturte. Formatu horren indarrak zundien galtegin da jegu, aurtenko parte har saler, hala nula, Inesa de Gaxen pastoaleko erregenta den Panchika Urruti eta Matalaz pastoaleko erregenta den Batxitia Berrugani. Pastoal bakotsak badizu beno onartasunak, eta, eta uste dit pastoala dela eh, manea bat, eh, manea eder bat, istoi baten kundatzeko. Hoi duzu ben mm. gaiza, eta gero beste gaiza duzu, ebe izigarriko tresna dela uskain redatzeko. Edo uskain ikasteko emai, gogoa emaiteko. Voilà, nik uste dit, nulean postale badik eta abantaia hoi, eh, forma permititzen dik eta gaisa paketa. Eta sotut e, eh, teksto horrek eta antzerki jokin e, aizago sartzen ahaliz. Idazle eta regent berriek ebai hatz berri bat jamandie, Jean-Louis Davan, Jones Kazenavari hile ala wano Johanie Bordacharen ondotik, Maritxune Geloa, Batitia Berroger, ala wano Joana Etxart, Lotzudia Eskibiai, aurtenko eta daginurteko pastoalak ebai, lehen pastoalak dien idazlen lana izanen da, aurtenaren Siberoko Ujatuzkoa ligetz koblakaiak izanen da, gamezi higan emanik eta bestalde irunian, bardozen eta odinarbeko alkarteri batek ebai, behaena sortu die, bedatxe juntan.